Zatim, draga braćo, sljedeća stvar jeste da ukoliko ti neko od njih učini od tvojeg braka muslimana, učini ti neko da je obaveza bude na to da mu zahvališ. Kaže, on ima ukazali, rahmatullahi, kaže, ukoliko bi samo imao nije da ti učini neko dobro, kaže, obaveza si da, da mu na to zahvališ. Znači, ne samo ako ti učini, kaže, sada vidim njima, samo ako ima da nije, kaže, ima Allah i htio sam ali tome spriječio. Subhanallah, da mu bude zahvalan na to nije, njegovom nijetu i na tome što je htio da ti učini. Sada, draga braćo, ovdje, što smo bili se dotakli u prošlom dersu, a malo ćemo ovdje više pojasniti ovo. A to je da od Imam Razali kaže da tvoja obaveza prema tvom bratu se ogleda i u tome da ga podučiš kada ne zna. Znači kaže, kaže kako je tvoj brat kad je siromašan potreban za tvojim imetom, tako isto u određenim situacijama biva potreban za tvojim znanjem. Što znači ako ga nekada vidiš da određene stvari ne zna, da čini pogrešno, treba da mu kažeš, I to je nešto što je tvoja obaveza prema njemu. Jer kao što znamo, hadis Allahu poslanika alaihi salatu wa wasalam, da kaže ko od vas vidi neko loše djelo, neka na njega ukaže, ja tako pa neka ukaže jezikom, neka ukaže rukom i tako neka ga ukloni. Ali, što znači da mora na to da se ukaže. Međutim, jedna, možda, to svi znamo tako. Međutim, ona stvar na koju dobro moramo da povedemo računa, jeste o tome na koji način to drugo ne ukazivaš. I što ovdje hoću da kažem da mora kod čovjeka prije svega da se to desi, kako? Znači da bude na jedan najljepši način. I tako kaže Imam Šafija, rahmetullahi alaihi, kaže men ne sahani fi sir, fakad nesahani. Kaže kome posavjetuje tajno, on me posavjetuje. Znači kome istinski posavjetovo, ona je kome tajno posavjetuje. Kome uzme za ruku i kaže, to si uradio, sa jednim da kažem osmijeno, to što si uradio nisi trebao, ono što nisu uradio trebao da uradiš ovako i tako dalje. Kaže, وَمَنْ نَسَحَنِي فِي الْعَلَانِيَةِ فَقَدْ فَضَحَنِي A kaže, kome posavjetuje javno predrugi, kaže, on me osramotio. On me osramotio. To jeste šta? Znači, nije to ono što se zove nasiha, za koji znamo da je ova vjera građana na tome, nego je to nešto drugo, a to je obično biva da hoće čovjek da sebe, tako da kažemo, digne na jednu deređu da kaže kako je učeniji nego ovaj drugi. I zato, subhanallah, kažemo, ispomenuli smo nekoliko primjera, ukoliko pogledamo u primjeru Leme, subhanallah, ljudi koji su najbolji ljudi ovoga umeta, kojima Allah Đalešanu dao koliko je dao od znanja. I kada vidimo njihov odnos prema ljudima, i kada vidimo njihov odnos prema učenicima, subhanallah, vidit ćemo koliko su bili konizni. Vidjet ćemo koliko su bili konizni. Pa imamo primjer u poslaniku alihi salatu wasalam, kao što nam je prenio imam Bukhari u svom sahihu, imam Ahmed u svom musnadu. Kaže, kane fil džarije, تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذه حتى يقضي حاجتها كانت فدرس ذلك جدي مويس سربيا يوسف ربي الله وقصنيك عليه الصلاة والسلام جاره كد الله وقصنيك نابل الله وجدت شعر سفرين إكاج يوسف ربي كزاره إبود الله بكولي سما مدينة كاج يدفو نبي رفع ونصول فتر مدائية سبحان الله كل ذلك فنيس الله ودكم عليه كد قصنيك عليه الصلاة والسلام ودزيبه وكذا جيه كانوا يجيبوا دعوة المملوك ودزور ودزيره ومسكوني كاجي بوزي ربا كان مدرسه لكو يا رب اتنا سبيل رب برتاكو كاجي كان بك بوز ودوج خد من نسيلا الله بصلك صلى الله عليه وسلم اسقدسو وذو من حديث يردوش على الله بصلك عليه الصلاة والسلام كاجي آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يأكل كما وأجلس كما يجلس العبد كاجي يا يدي كوستر يدي يدن رب يا سيدي كوستر يدي يدن رب وذلك كاجي كما بيوشي kada bi došao stranac i ušao, kaže, u takvu halku gdje je bio Allah poslanik, kaže, ne bi mogo po njegovoj odjeći niko čemu da razpozna ko je Allah poslanik tu, a ko su oni koji slušaju. Nas to počiva. Ako mi znaš Allah poslanik, podičamo čitav sije, čitav dunjadu, ali opet u svemu tome je subhanallah toliko ponizan. Opet u svemu tome je ponizan. Spomenuli smo ovdje prošli den, primjera Saida Nursija, onog velikog turskog alema, koji subhanallah je bio odmah koji nisu primali poklone, Nikada nije ni otkuda primio poklon. I to je smatrao sebi da mu nije dozvoljeno da primi. Zbog čega? Kaže, zato kaže, ljudi mi dolaze i dajeva im poklon i misle da sam ja dobar. Subhanallah, pogledajte kako je taj čovjek mislio o sebe. Kaže, dolaze mi i dajeva misli da sam ja daja, da sam ja ali, da sam ja dobar kod Allaha. Kaže, ja to nisam. I kaže, zato kao što se spominje, kao što je spomenuo jedan islamski pravnik, imam ar u šafijskom fiku, kaže da haram čovjeku da uzme hedin, ukoliko mu ljudi daju to svijeto, misli da je dobar, a on nije dobar. Jer rekli smo da su ovdje misli, Allah najbolje zna na vladari i druge ljude koji se prikazivaju ljudi da su dobri, u svojim su zbog njima haram. Ali on je, subhanallah, tako imao mišljenje o pa sebi. I smatruo da je on najpotrebniji Allahovog rahmeta, da mu se Allah za našanu usmira, da ga uputi, da ga učvrsti. I subhanallah, zato mu navodi još stvari zbog čega nije primao poklone. Kaže, zato su ljudi danas govore za ulamu, da kradu, da uzmaju, da ja hoću ljudima da tu zatvori vrata za sva vremena. Subhanallah. Zatim, draga braćo, svi smo čuli za onaj hadis Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, koji ga zabilježi imam Ebu Dawud u svom sunanu. Da kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Inna Allaha yaba'atu ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Kaže Allah jalla šanu će svako sto godina na kraju svakog stoljeća, na kraju svakog sto godina slati nekoga ko će obnoviti ovu vjeru. To jeste da će ljudi, jer ne misli se da na ovog poslanika na uzbi Allahi ta'ala, nego misli se da kada ljudi budu u gafletu, da će Allah zrna šanu poslati alima mujahida jer tako koji će ljudima govoriti istinu, koji će, šta, inša Allah i tada ljudi sebe kom se vrati na put istine. I e, pitali su velikog islamskog učenjaka, šeha bin Baza, rahmatullahi alim. Kaže, ko je šeha u ovom stoljeću, obnovitelj vjere, ko što je došlo u hadisu? Pa kada rekao je šeha bin Baz, kaže, to je šeha Muhammed Asiluddin Albani. Kaže, to je šeha Albani. Kaže, ja sam ubijeđen, ja vjerujem u to da je u ovom stoljeću Albani obnovitelj ove vjere. I zaista vraća istinsku koliko čovjek pogleda u šeha Albanija i njegove subhanala tako da kaže čudni tabija koji je imao i na čemu je se izrazio i koliko je proširio sunne u mjestima gdje se bio raširio bidat subhanala čovjek kaže u istinu on obnovite vjeru i na primjer koliko se na primjer za njega prenosi subhanala koliko nam je šeha Bukadir govorio o njemu koliko imao tako da kažemo na čvrsti ja tabija kada upitan šire i se i kada upitan učeni, učeni i tako dalje rad sa hadisom i tako dalje. Kaže Subhana da jedne prilike, on inače dugo vremena provodio u biblioteci koja se zove Mekteba Zahiri. I normalno, to tako imaju one refe, one police koje su visoke i prebati, mrdavi da se popelješ, da uzmeš neku knjigu. Kaže, jedne prilike se popeo i uzeo jednu knjigu i počeo listat u nju i šest sahaka ostao na mrdavinama gledajući knjigu. Šest sahaka ostao gledajući u knjigu da se nije pobati. Subhana. Jedne prilike pitaju, Subhana, šehi Albanija, ono što je rekao šehi Basi, I subhanallah. kad su to rekli za Boga. Kaže, vallahu, ja nisam ta. Kaže, innama ana talibu la'un. Kaže, ja sam samo onaj koji traži znam. I uputi Allahu dovu gdje, kaže, Allahumma la tu ahidni bima yakulu. Waj'alni khayran bima yadunnu. Allahu, nemoj me kazniti za ono što govori. I kaže, učini me bolji nego što oni misli. Subhanallah. A, razumiješ, ima prošli, ušlo u sve usluhi. u sve uši dunjavu, u sve muslimane, svi znaju koji še Albani. Međutim, subhanallah, kad mu govore, i kad Ali koji je poput Mimbaza kaže, razumiješ da budove te vjere, kaže, nisam, ja sam samo obični, razumiješ sube. Subhanallah, koliko sam puta bio sedat, kad su dolazili šeha Bukadir, da radio sam im intervju, ove je novine, ove je nove novine, i pita je šeha, šeha, možete spomenuti neke od tvojih učenika? Kaže, vrla, ja nemam učenika. Kaže, ja imam samo ovako, tako da kažem, obladinu, sa kojim zajedno ponavljam za njega. Kaže, mi zajedno učimo, mi zajedno ponavljamo i tako dalje. Subhanallah, pogledajte kako je ta ulema. Tako da kažemo, nije sad sada imala ohovost. I čovjek kada tako bude, onda će moći da svog brata poduči da ga posavite. Znači kada mu bude cilj, šta? Ne da dokaže kako on zna i kako on pamati. Jo, on nije bitan u svemu tome. Čovjek kad hoće nekoga da posavite, on treba da zna da on u tome uopšte nije. Da li će ga posavjetovat od to, da će ga posavjetovat od nego je bitno da se to djel otkloni od njega. I zato opet gleda da to učini na jedan najljepši način što može. I zato, subhanallah, kada, to će čovjek postići kada? Kada, subhanallah, ne bude htio ono svoje ja. Nego kada mu jedina, jedini cilj bude šta? Da bude, da zasluži Allahu za tašanu zadovoljstvo. Znači, to zimamo oholost. Hoće Allahu za tašanu zadovoljstvo. Subhanallah. Kada to postigne, kod sebe neće imati oholost. I zato imam Džunej, jedan od prvih generacija učenjaka ahlaka i tako dalje, govori, kada govori ahlaku Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, kaže, zaista je samo takvi bio ahlak Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam iz razloga zato što njegova želja, zato što njegova namjera nije bila si wallahi, osim Allah subhanahu wa ta'ala. Jedina nije želja bila šta? Te subhanahu wa prođe stvari ahirata. Poslanik! Što znači bio mi tako jedan vodič kako razmišlja? Nije je najvažnije bitno da prođe ovaj dunjavu. Da dođe pred Allaha žele šanu čista obraz. A nije mu bitno drugo šta će ljudi odnemu reći. Da li je vakti, da li je neki. Subhana Allah, on se uzdiguo iza ljudi stvorenja. Sa što je vidio istinu. Vidjeli zbog čega živi jedan mladi. Vidjeli da je sad ovaj dunjalu u kojem se ljudi danas igraju. Da to nema nikakve vrijeme. Allah subhanahu wa ta'ala zato neće pita. Čak da će zato ukažnjava. Nego da će nagraditi koga ko pa Allah subhanahu wa ta'ala dođe čista srca. I on se uzdikne on leti preko istorenja. Zato što zna subhanallah. Zato što vidi što drugi ne vide. Zato što zna što drugi ne znaju. Čuje što drugi ne čuju. A to je da je sad ovaj dunjalu kao I zato da da da će. Najvažnije u svemu ovome da čovjek kada drugi je savjetuje da ima kod sebe tu osobinu. Jer nekada može da drugi je postupi pa da tako ljude odbi ako kod sebe ne bude imao. I zato s druge strane isto tako čovjek treba da se raduje kad da drugi posavjetuje. Isto tako šta? Treba da mu bude drago kad ga drugi posavjetuje i kada drugi dođe da mu kaže na neku stvar. Da bude prva da primati savjet. Tako god oni bili. Jer kaže ovdje imam Gazali, rahmetullahi alaih, kaže to je isto, kaže to da te neko opomeni ili kaže, to smo rekli, kaže da se nalazi neka baja, neka životinja, on ovdje spominje akrema, da se nalazi šta u, tvojom, u tvojom kaputu, kaže kako bi pira guh, odmah bi gledao da to ostavaju što se, mala guha neka baja, odmah hoćeš razumije da ne bi načinila neke jezde. E kaže tako isto svaka loša osobina, koja je loša po Koranu i sunnetu. Kad neko opomeni neku, kaže to da te opomenu neku baju koja se nalazi u tvojoj uvješi. Kaže zato što, kaže zato što te stvari su na ahiretu muhlika. Zato što te stvari na ahiretu upropaštavaju čovjeka. I svakome, kogod ti postavljaju još treba da bude zahvalan. I zato kaže ima, zato kaže Hazreti Omer, radijallahu ta'ala anhu, kaže rahim Allahu mra'an ahda ilajna ujubena. Kaže Allah se smilo ovo čovjek, kaže koji nam pokloni, koji nam hediše naše sramote, subhanallah. Allah se smilo ovo čovjeku, šta kaže Omer, kaže koji mi pokloni, u mi dadne moje sramote. To jeste ukažem ne nešto što razmiš valja, nešto što ne valja, u stvari razmiš da se toga čovjek pokloni. I zato kaže Abdelkader Džajlani, jer tako jedan od veliki andalijskih učenjaka i poznati Abu, poznati Zahid, kaže, kaže, prihvati savjet od tvojeg brata muslimana. Jer kaže, on vidi od tebe ono što ti ne vidiš od sebe. On ti vidi onu drugu stvar koju ti ne vidiš. Od nas opet se vraćamo na ugledalo, jel tako? Vidi od tebe ono što ti i zato od njega prihvati. Ali ovdje kaže, dvije stvari ovdje vraćaju na pomoć da je bitno za onoga koji savjetuje, koji daje nasihat, da to bude kako smo prethodno spomenuli. A s druge strane, da ako ti dođe neko i na ružan ti način uputi nasihat, ne boj da te njegovo, tako da kažem, glupi odnos, ili odnos poput jednog magarca, navede na to da ti to ne prihvatiš, nego da ti prihvati. Jer možda u onome što on rekao, to je istina. Možda u onome on što je rekao, to je istina. I zato se prenosi da jedne prilike Ebu Hanifa, rahmetullah, ali išao ulicom. Ebu Hanifa išao ulicom. I kaže slučajno stane malom djetetu na nogu. I djete sokne i kaže, boj se Allaha, kako hodaš, što ne gledaš od njih. Kad mi je to rekao Ebu Hanifu, ne svi spadne. Subhanallah, ne možemo razumiti ni danas kako čovjek da kad mu se kaže, boj se Allaha, da padne u nesir. A to je bio hal sarafa. To je bio hal prvi generacija sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Kada im se kaže, kada im se ukaže na Allaha, da ispobadi toliki istirah. Da pa se ne, ne znate priče sarafa, koji su umirali u mihrabu. U mihrabu su umirali kada je učio jedan kuranski ajat, pa se tako prenosi za jednog od serafa, da je učio suru mu desi, i kada je došao, pa iza nukira bin nakur, i kada se puhne u rog, da je pa unesi iz mihrabu i da od toga umro. Subhanallah, umro od straha, od straha tog dana. Tako je bio umro. Ali opet u sebi ovome, Ebu Hanife pa da unesi. I kad se probudio, pitao ga zbog čega se učinio. Kaže, subhanallah, da mi ovo nije opomeno od Allaha, subhanallah. Kaže subhanallah da mu ovo nije opomena od Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato vjerni, kako god da mu se uputi nasije, on gleda u sebi. I želim da to bude šta? Da, da, da on se toga uporizi. Sad ti draga braću sljedeća stvar. Sljedeći hak, sljedeće pravo. To je ono navod imam Gazali, rahmetullahi alaihi, jeste da kaže kada su pitanju grešte tvoje braći. Kaže da im to halališ i da im to oprostiš. Da priđeš preko toga. Kaže, sve to što su, kaže grešte. I rekli smo, tu smo spomenuli govor, sad ga malo više tumači. Da kada, kada kaže, kaže da trebaš da mu nađeš uzroke, uzroke, uzroke, da u stvari da je možda učinio radi ovog, radi ovog, da tražiš uvijek neko opravda. Kaže na kraju, ako kaže ne nađeš nijedno opravdanje, kaže onda reci da je to možda uradio iz zaborava ili iz greške, subhano. Kako pa god da vidiš muslimana, kažeš opet, razumiješ, ako, ako misliš da to radio, znači, ono baš da mu ne daš da mu nađeš neki izraz, kažeš to uradio iz greške ili zaborava. I zato navodi ovdje dalje tumačite reći, pa kaže, kaže rečeno je, da kaže kad u pitanju tvoj brat muslima, da onda je potrebno, kaže da mu nađeš 70 uzroka da ga otužiš. 70 uzroka. Kaže ako to ne nađeš, ako ne uspiješ da mu nađeš 70 brojih koji sam kaže onda sam se dogodio. Ja kaže, ja zamislim da ti dođe čovjek i 70 puta ti se izvinjava, a ti kažeš odbija tvoje izvinjenje. Kaže, onda samo se okreni sebi i reci kako mi srce, tvrdo. Kako mi srce postalo poput kamena. Subhanallah, pogledajte. 70 puta, ako mu ne nađeš, onda sam sebe kod. I rekneš, to da bi se 70 puta izvino, a ja nisam mogu da mu nađem opravdanje. I za to danas, kolike stvari se dešavaju, za ne možemo jedni drugima da nađemo opravdanje i da budemo braća. Koliko god u nekim stvarima razilazili se, u ovim ljudima kojima su se ishabi Allahom od posanika, alihi salatu wasalam, razilazili, za ne možemo da budemo, da nalazimo jedni drugima uzor. I kad bi došli do 70, da kažemo, subhanallah, da ne nađemo, kako nam je srce tvrdo. Je tu moramo, imamo, ako će mogu da shvatim, moramo da se vratimo na ovu stvar koja se zove blagost, al-hilm. Koji su imali poslanici, koji imaju Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A to je blagost, kada upitam tvoj odnos I znamo svi joj tako priču Jusufa, alaihi wa sallam. Kada ga braća šta bacaju guna, pa mu dešava se ovo, dešava se ovo, pa će tako dalje. Uzmeti učite suru Jusufa. I na kraju, Allah je tašanu njega izvodi, jel tako, braća mu dolaze, on kaže da je neće korbi i tako dalje. I na kraju kad mu dolazi otac, on se obraća otcu. I kaže, oče, evo nas, ponovo smo tu, nakon ovog, nakon ovog. I između ostalog se mu govori, kaže, min ba'di an nazara šajtanu bejni u lejne išvati, subhanala. Kaže, i nakon što je šajtan, posio između mene i moje braće. Sve ono prethodno što je bilo, što smo učinila braća, on to prepisuje šajtan, ne prepisuje njima. Nego Božja što su, što, ono što je pozio šeitan između mene i moje braći. Sve to što su oni radili namjerno da moja su budar, pa slagali babu, pa ovo, pa ono. On kaže, to je šeitan. Subhanallah, kako postane, kako postane i tjedan. Ko ima taj ahlak, kako prenazi tako toga. Jer drugi ljudi ima koji će nam možda najbolje osjetati. Je hadis koji je zabio žodnat At-Tabarana od Abdullah ibn Salam, u kojem Abdullah ibn Salam govori o Zaid ibn Sa'ana, To je jedan ashab Allahu poslanika alaihi salatu sada zao se Zaid ibn Sa'an. On je bio prije židov. Bio je, je tako, jedan od vođa židova, bio je njihov svešenik i tako da. I kaže, Abdullah ibn Salam kaže, kada je htio Zaid ibn Sa'an da prihvati Islam, jer dok još kad se pojavio poslanik alaihi salatu wasalam, rekao je, kaže, vallahi, kaže, vidio sam sve znakove poslanstva na njim. Kaže, osim dva znaka. Sve sam vidio znakove poslanstva na njim, osim dva znaka. Jer inače na tako židovi su imali kod sebe znakove poslanstva kakav će biti poslanik. Kaže osim dva znaka, a to je hilma jesbir u جهلا Kaže da njegova blagost prestiže njegovo neznanje, njegovu surovost. A kaže drugo, da kaže sve što mu ti povećaš, što budeš grublji prema njemu, da on blaži prema tebi. I kaže da je Sa'ad, kaže obje dvije stvari nisam vidio i nisam nič poslanika alihi salatu wasalam. I kaže, iza sam, namjerno da mogu učiniti, da vidim kod njega ljudi osobini. I kaže, našao sam ga u grupi ashaba i rekao sam mu, kaže, Allahu poslaniče, hoćeš li da trgo moja i ti? Kaže, moja ćeš platiti hurme, koje, platiti za hurme koje će niknuti, razumiješ, nakon određenog perioda kod tebe. Poslanik je rekao, nema problema što mi rekli. Uzme je kod njega pare i normalno to je vidite godine koji se zove selam. Da ti, na primjer, čovjek koji ima baš, to lovo, ona te platiš, a da kad rodi plod, on tebi plati. I kaže, kaže, ja sam platio koliko sam platio. I kaže, namjerno sam čekao, kaže, ali nekoliko dana prije, nego što je isteko na jedno, kada treba da mi da hurme, kaže, ja sam otišao. I kaže, sišao sam u Medinu. I kaže, našao sam Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, sa Abu Bakrom, Omerom i Osmanom. I kaže, nakon što su klanjali jednu dženazu, namaz kaže, ja sam prišao. I kaže, kaže, pa ahadduhu bi međani i kamisi wa idanihi. I kaže, upatio sam ga, kaže, tako jako za odjeću, kaže, za njegovu košu, za njegovu ljubav. Kaže, i kaže, tako sam mu se obratio žestokim govorom. I rekao sam mu, šta je Muhammed, neće da mi platiš moj dug. Subhanallah. I kaže, i ukrenuo sam se tada prema Omeru. I kaže, vidim njegove sveće, kaže, kolutaju. Razumiješ? I on mi se kaže okrenu i reče mu, o Allahu neprijatelju, zar se tako obraćaš prema Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam? Razumiješ? Kaže, vallahi da mi onoga što jes, kaže, sebi u glavu otkinu. I subhanallah kaže Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam se okrenu prema Umar. I reče, ja Umar, ana wa huwa, kunna ahvađu minke ila gajriha. Subhanallah, pogledajte vam. Kaže, o Umar, kaže, ja i on smo bili potrebni od tebe nečega drugo. Kaže, da mi narediš da nam i najljepši način isplatim dug, a da njemu narediš da na najljepši način tražim dug. Subhanallah. Poslanik Ali se nas sada se tako obraća kome, ha? Židov, koji je bio židov, tada je bila islamska država. A poslanik Ali se nas sada mi je odlika njegova, a treba da bude svakog muslimana blagost. I kaže, što mu nisi naredio da li pod mene tražio? On je ono što nisi tražio da bi na najljepši način vratio. I kaže, Omer, kaže, idi sad i podalje. Ali kaže, još mu Sa'a, to je jedna mjera. Podaj mu nam toga što si ga prepo. Subhanallah. Kaže, povećava mu, kaže, na njegov dug. Vlada si je sa'a, kaže, radi toga što si ga prepo, što si prema njemu na pokusu. A ovo nije bio čuo za jedinu sa'a. I kaže, odšao je ovaj i dao, kaže, ovo, kaže, niješ. A kad vidi ovaj miša, kaže, što će mi ovaj miša? Kaže, to mi Allah posadi, kaže, sada te sam rekao da ti vratim za to što sam te prepo. Kaže, kaže, zajedni mu sa'a, kaže, ono, kaže, ono, ne znaš me ko sam. Kaže, ko si? Znači, pa ja sam zidim sane, čuo sam za mene. Kaže, ti si taj židovski svećenik, da se ti tako ponašate, da živiš prema ljudima. Kaže, nego, nego tako mi Allah je ulešano. Ne da kaže, nego tako mi Allah je ulešano, kaže, ja sam spoznao i vidio sva, sve znakve njegovog poslanstva, osim ove dvije stvari. A to je da njegova blagost prekriče njegovu surovost. A drugo kaže, da sve što si prema njemu, govori da on prema sebi, prema tebi prosu. I kaže, ja sredećim da je Muhammed Allah poslanstva. I kaže tako mi Allah, ja kaže od židova imam najviše mjetke. Kaže pola mogu mjetke je sadaka muslima. Pola mogu mjetke je sadaka čita umet. Pa mu reći omer, kaže mi ima kuru, kaže nego na jedan nivo da. Kaže na jedan nivo. Nima. Subhanu. Ko? To što ne znate, uzmite u obzir. Da je Allah poslanik Ali Sera Kusma, što mi je rekao, možemo mu dati tebe. Zbog toga, zato što je Allah poslaniku Ali Sera Kusma data snaga posebna što nije data drugim ljudima. I zato je poslanik Ali Sera Kusma bio najjači u Medinu. da je Najjača hrvača obolio. I samo to, nego mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao da prije u sami. I zato kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, a znamo ko je Alija, poznat po čemu? Po hrabrosti. Kaže vallahi, rekad ra'ejtuna jevma na narudu bin nabiji sallallahu alaihi Kaže vallahi, vidio sam nas Kad je bila bitka na Bedru, kaže, krijemo se iza leđa Allahovog poslanika, alaihi salatu sallam. A on kaže, najduži od nas. kaže pre, prema neprijatelju. I za razlog poslanika se prije. Eto koliko je bila hrabrost poslanika, alaihi salatu wasalam. Zatim u drugom hadisu koji je radostojen, zabilježen ima Buhari muslim, kaže da su jedne noći čuli jedan glas u Medini i su ljudi izašli da vidje što je to. Kaže, kad su došli, Allah poslanik se vraća. On je prekakao prema tome. Nije se bojio. Subhanallah. Zatim što kaže Barat, Također kaže, Allah kaže, krili smo se za Allah i kaže, smatrali smo hrabro među nama, ona kaže, koji odmah iza reka Allahog poslanika, ali i salatu. Za nije Allahog poslanik mogu odmah to da, ali subhanallah šta? Ahlak. Ono što Allah za kašanu hoće da bude, traži od nas, nešto potpuno drugače. I zato, Allah, u bi se samo mi držali, ahlaka, to što nam je došlo u Kur'anu i sunnak, Allah je samo našim djelima, ljudi bi čuli su Allahom djelima. Ničim drugom. Samo našim djelima. Da im ne govorimo kad bi se ponašali prema nama sami, prema svojoj braći muslimanima, kad bi se ponašao prema komšijama, prema drugima, kad bi se ponašao ko što od tebe traži Kur'an i sunnet, nije bi čovjek jedno ulazio u islam. I zato jedan velik islamski daja danas živi, šeht Nabila Alwadi, na ovom jednu lijepu priču, pa isti istinita priča, desila se ono dovoljno. Kaže, jedan islamski daja, da kažemo, bio obučen, toliko je prilike u obradu nosio ovaj kapicu, i pošao tako da kaže, bio imam džanu, pošao taj svoj islamski car. I kaže, uđe u taksiju, I kaže tome razmišlja, baci me na to i na to mislim. I kaže ovaj gore baci. I razmišlja vam plati, ovaj mu bati kusu. Međutim, ovaj kad izašao, prebroj pare subhana da mu više. I to ona nekoliko oni, oni sitni bara razmišlja, mi rekli oni dobro kod nas, da mu više. Kaže subhana što je sada uradio. Ovaj dalje govori sa sobom, što je sada uradio? Da li da trči za njim, da mu vrati? I no sam izašao, nema hajde kaže to isi. A kaže neću. Kaže, stići ću vam i vratit ću mu to, razmišlja, to je njegov hajde. A mi znamo da nas Islam uči da svaki čovjek za jednu period da će odgovarati. I da svakome treba da da njegov hakku koliko je mogućnost. I kaže ono kako je gužno, kaže on dobro, kaže počeo da trči za njim, eee, e, ti ne znaš kaže šta je, kaže ovo da usmi ništa. Kaže, ništa ti dao? Kaže, jesi da usmi ništa. Kaže, hajde uđi u auto. Šta je? Kaže, uđi u auto. Kaže, uđi u auto. Kaže, uđi u auto. Kaže, reći ti kaže, zbog čega sam ti dao ništa. Kaže, ja kaže, dugo vremena razmišljam o slavu. I ne da li su sljedbenici te vire pošteni ili nisu. Pročito sam tomu da sebe hodim sam, ali ne znam ove sljedbenike sama da su pošteni ili I rekao sam, kada sam sebi sam rekao, prvi musliman koji mi uđe u taksi, dakle vidim da je musliman, kaže ja ću da hvala viške. Kaže ako mi vrati, on je pošten, ja ću kaže prihvat uvjer. Jer kaže, hoćeš da prihvatim nešto, razmiješ. I kaže, vatlaj sam, kaže, to na tebe vidim. Kaže, čim završi, kaže, sada radno vrijeme, kaže, u kojem si ti, džavi, u kojem islamskom centru, kaže, doću da izgovori riječ. I došao izgovori riječ. Subhanallah. Na osnovu čega? Samo na osnovu hlaza ima muslimana. Kako treba da bude? I zato, draga braća, za kraj samo kažem da ove stvari su nam potrebne najviše i zato svaku svoju glavu neka stavi, kad su pitanje međuljudski odnosi, bračkom, da moramo da imamo radi ovih drugi koje pozivamo. Jer kako ćemo poznat čovjeka i reći mu doći u džavu, a mi svaki dan našala pozivamo drugi, a ne pozivamo sebe. Dajeli smo drugima nisu o sebi. Govorimo dođi kod nas. Bude šta će doći. Razumiješ da vidi jedni čemer vamo. Da vidi kako se muslimani ne vole kako jedni na druge govore, kako ovo, kako ono. I zato, draga braće, prije svega radi toga moramo da znamo, da imamo taj ahlak i taj odnos, razumiješ da kada ljudi drugi dođu, da se zadive tome i da je bude lijepo i da kažu to je taj islam o kojem smo čuli, to je taj islam u koji pozivate. Ovo je prilike bilo samo, tako da kažemo nešto, o tome kako treba da razumijemo onaj kuranski ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže samo su vjernici braća a ako Bog da inša Allah ta'ala nastavit ćemo ovaj ako Bog da sljedećeg ponedeljka a kulu qavli hada wa astagfirullaha i vraćam astagfirullaha